imiteguro rero kubegwa n'ico gikorwa tuvuga ko iremvye haba mu liseni haba mu migambwe haba mu bigenga n'ahandi niyo kuri iyo igenekerezo nyene hakaba hatekanijwe amatora atatu amatora azoba ku munsi umwe ayo matora nayo ni ay'umukuru w'igihugu ni y'abashingamateka n'abahanuza jambo b'amakomine ikiringo rero kindi gihambaye muri ayo matora twimirije ni kiringo c'imyiyamamazo kuri abo bose bazitoza kikazotangura kugenekerezo rya mirongo ibiri na n’indwi ndamukiza uyu mwaka kikazomara indwi zitatu ni ukuvuga iminsi mirongo ibiri n’imwe ni ukuvuga rero ko gitekanijwe kuzoshika ku igerekerezo rya n’indwi rusama mu mwaka mirongo ibiri. nkuko rero bitekanywa na n'ikirangamisi c'amatora uyu munsi rero mwebwe barundi mutwumviriza muri mu makungu murashikiriza ico mwiteze kubagiye kwitoza mu nzego zitandukanye z'igihugu mu tukaba twahagaze cyane ku bisata vya politike ubutunzi ubutungane agatekazina muntu n'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu uyu munsi ho tukaza gushimikira cyane ku bisata vy'amagara y'abantu ibidukikije n'indero abagiye rero kwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu bashika indwi batanu nabashizwe imbere n'imigambwe canke inaniza z'imigambwe babiri nabo bakaba ari abigenga none mwiteze iki kuwuzova muri ayo matora ni giki kizoranga uzoba e, yatahuka yatahukanye insinzi Alo? Ego, ngira mwumvise ko tugiye kuganira uyu munsi mutubwire ico mwiteze ngira ngo ku kubazova ku bazotsinda amatora imigambi yabo na cyane uyu munsi munsi ko tugiye kuganira ku bijanye amagara y'abantu ibidukikije Eh, eka mbere n'indero mu ndwi heze twari twavuze ibijyanye na politike tuvuga ibijyanye n'imigenderanire y’urundi y'uburundi n'amakungu kaze na muntu uyu munsi duhagaze kuri ibyo bintu bitatu indero eh, ibidukikije eka mbere na ibidukikije indero n'amagara y'abantu yego cyane mwebwe umuntu amwiteze ko kuri abo bariko baritoza mu nzego na cyane inzego zo hejuru zifata ingingo mubiteze kwiki muri ivyo bisata bitatu ngira ngo twohera gisata kimwe yego urakoze turashobora guhera ngo gisata c'amagara y'abantu sabwe turashobora guhera ku gisata c'amagara y'abantu mwiteze iki kuri abo bariko baritoza bitoza mu nzego zirongoye abandi yego urakoze cyane cyane cyane no kuraba Eh, aho duhagaze ku ruhando mhm. rw'igihugu canke n'amakungu hanyuma cyane tukaraba ku banyagihugu bacu b'abarundi mhm. ku barundi bacu eh, kuko umutegetsi eh, ahagiye nico abajejwe rero umuntu agiye kuraba iyo bavuze amagara y'abantu cyane cyane inshuro agomba guhera ko nkundiye mhm. kuko iyo umuntu avuze amagara y'abantu kuvuga uraba eh, ata burwayi ata igihe kirekire gishoboka Mm-hmm. ni nacyo rero abantu bahora barabe nicyo gipimo mm-hmm. eh, kirabigwa ko eh, ni ukuvuga iyo bavuze bati mu burundi imyaka yo kubaho mm-hmm. igisanzwe ni mirongo itanu mirongo itanu n'umwe cyane mugabo hakaba n'abantu usanga bageze kuri mirongo umunani n'itatu mirongo umunani n'itandatu urumva ucugira uti none iyo tuzoshika hariya gute hanyuma iyo rero eh, umuntu afise ubumuga canke bwa bwo mu mutwe canke bwaba bwo ku mubiri mhm. urumva ni arayimara arashobora kubaho umugabo naheza ngo yumve yuko afise amagara meza mhm. rero uca wumva yuko ahanini iyo bavuze amagara ni gukinga mhm. n'imibereho imibereho myiza ni uguha nk'akarorero eh, bavuze gukinga niho uvuga kwa muganga ni ukuvuga eh, bakavuga kwa muganga bati gukinga indwara z'ibyo byaduka nk'ibi gukinga nk'iyi korona virusi n'ibindi mhm. hanyuma mugabo gukinga n'ibijya bikorwa byose biteza imbere ikiremwa muntu mhm. umunyagihugu mhm. nk'akararo gutanga amazi meza si ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buyatanga mugabo bijya biri mu bikinga indwara bitanga amagara meza kuri abo bantu ni nk'akarorero iyo bavuze bati kuronka indya zikwiye Eh, iyo umuntu atariye neza arahita akazingama mhm. agira amagara meza urumva ca cerekezo nakubarira eh, ntigiheza ngo gishike mhm. hanyuma nk'ubu nk'akarorero bavuze bati abantu bakenera kugendera mu mabarabara afise eh, ibimenyetso mhm. abantu batwara imodoka bakabyubahiriza ni ukugira ngo abantu ntihagire haba impanuka amasanganya amangwa abantu Eh, eh, ya myaka ntibayimare mhm. ugasanga cyane nabo bayimaze bari mu bumuga mhm. urumva rero yuko eh, bavuze amagara y'abantu ni ibintu byinshi mhm. iyo umuntu adafise uburyo bwo kwiga ngo ajye mu ishuri amenye uburyo ni ukuvuga ntaheza ngo agire amagara y'abantu ni ukuvuga nk'akarorero nk'aho i burayi si ibitaro bihanitse byazanye amagara meza ubu ya amagara meza yazanywe n'uko abantu bavumbuye ibintu by'amahinguriro mhm. kugira ngo babeho neza baronke ibibabeshaho neza mhm. muri leta zumwe za amerika bagize amahinguriro y'ibiribwa rego kanizi usingira ngo iyo umuntu agiye mu bitaro wasabwe wowe ngira ngo urakurikirana cyane ngira ngo nibiba mu gihugu c'amavukiro c'u Burundi wovuga yuko eh. ngira ngo uyu munsi mu gisata c'amagara y'abantu nk'ivyo bituma amagara y'abantu asinzikara neza ugereje gutomora ni nk'ibiki ngira ngo nabo biyagereza bariko baritoza uyu munsi buhagarara ko kugira ngo bashobore kuraba ko bozamura amagara y'abanyagihugu mwe n'izo bisata biraba amagara y'abantu biraba imibereho myiza biraba abantu mhm. bikunze gushiba inyuma nka wowe urabye nko mu burundi nk'igisata cy'amagara y'abantu caba gifise amafaranga angana iki amwe batanga amwe ategekanywa ku mwaka eh, wari wavuze ibice cumi na bitanu ku ijana uyu munsi dufise ibice bingahe ku uyu munsi eh, iwacu sinabiharura neza mugabo aho ndaberukira ntibyashika n'indwi ku urumva nta n'inusu yarimwo byari mhm. munsi munsi cyane mbere nacyo gituma ubona habura byinshi hakazahara byinshi kandi ugasanga eh, uwo bayahaye bati wewe ugiye kuba umushyikirangajwi w'amagara y'abantu mhm. araheza akagerageza mugabo ntashobora gushika ku byo asabwa n'ibitaro agasabwa n'amavuriro mhm, hanyuma ugasanga mbere hariho haciye haba n'akajagari mhm. aba bantu baca bicika mu kiza iwacu mhm. eh, ni ukuvuga bakajya kugira ibyo bitaro pirive ni ukuvuga ayo mavuriro adashobora no kuvura abantu bashika n'inusu y'abakeneye kuvugwa yego kubera baka amafaranga menshi abo banyagihugu nayo atayo bafise eh, ugerageje gutomora kandi ikindi nacyo ikindi nacyo naho ntibaba bazi n'ingene bivuza bo uh-huh. babona ahazimbutse umugabo uh-huh. batazi n'ubuhinga ko bwakoze neza wewe mm. rero ivyo byose nivyo boraba bakamenya bati mm-hmm. eh, iki gisata ni impanuka impanuka zo mu mabarabara ugasanga nicyo kintu cya mbere cyica abantu kandi zose bavuga akavuga bati ni malariya urumva biratandukanye uvuga rero ugenda uraba ugenda uraba ibintu biriko bisa nk'ibikuraho ca cerekezo mhm. c'uko umuntu yomara iminsi myinshi ibaho atabumuga les, les, les, plans nationaux de développement ibi byo urutonde rw'iterambere kanezi yose hanyuma urabona nk'ubu nk'akarorero ikiza bavuga ati aha baguma basemerera haba muri new europe haba mu muri oms iki gisata mpuzamakungu c'amagara y'abantu bati iki kiza ca coronavirus gashika muri afurika neza kiriko mhm. kigenda buhoro buhoro mhm. mugabo kiriko kiriko gisubira inyuma kiriko kigenda kija imbere rero niyo camara gushika neza kizomara inganda kubera kubera inzego z'ubuvuzi eh, eh, ni ukuvuga iz'ugukinga cyane cyane zirajegajega nta nta nta bushobozi zifise ntizigire ibikoresho ngo bamenye ingene bifata gutyo gutyo gutyo urumva ni uruhekerane rw'ibintu eh, ni uruhekerane rw'ibigize ubuzima bw'umuntu biba bitari ku murongo ushimishije bigatuma rero bishyira mu kaga amagara y'umuntu abantu eh, mu gihugu usanga ari mahwera ari abantu amagara abakitse kanezi yose jewe kuri icyo gisata c'amagara y'abantu mfashemwo nk'ibintu nka bine gusa cyane cyane mugira muti habe ibiharuro bamenye ibi ibishobora kuba bigeramiye amagara y'abantu haje ibintu byo kwikingira haje ibintu byo kuvura eka mbere barondere n'uburyo bushobora gusahiriza cyane cyane kugira ngo e, bahangane n'amagara y'abantu barondere amagara meza y'abanyagihugu ivyo bine nivyo muri make wewe wavuze nivyo ushize imbere Eh, hanyuma ni ukuraba n'ibiduhanze ngaho iwacu cyane cyane ibintu biduhanze mhm. ugiye kuraba mu by'ugukinga mm. hariho eh, imibereho mibi mm. ni ukuvuga kutaronka amazi meza hose hanyuma eh, kutaronka Eh, eh, imiti ikwiye mu gihe bagwaye bagasinzikara yego ganiziyusi ngira ngo kugira ngo duhe n'igwirirana ry'abantu n'igwirirana ry'abantu rikaba ririmo cyane kuko mu myaka cumi iza tuzoba twikubye nk'inshuro zibiri zirenga source d'energy ni ukuvuga ibindi muzana ni uh-huh. ukuvuga nka gaze cyangwa ibintu kugira ngo uh-huh. abantu bave muri ibyo byo guca ibiti uh-huh. uko babyishakiye nko ngahanda nk'akararo ngaha naho utera igiti imbere y'inzu kugira ngo ucicire uronke urupapuro rwa komine ego ni amategeko yo kubikingira hanyuma abo babigeramiye nabo bakabaronderera iyindi nzira yo mhm. kubabeshaho batagira ibyo bidukikije hanyuma ry'amategeko ahari agakurikizwa niko niko nico niko biri hanyuma indero nayo mu ndero urabona mu ndero ni ijambo rimwe mhm. jewe nifuza nifuza yuko mhm. politike y'indero mhm. yokwigwa n'inzobere zo mu ndero abizi ibyo by'indero nyine bakareka kubishyiramo politike mhm. ijyanye n'imigambwe mhm. ijyanye n'ingene bagomba kuronka abanywanyi n'amajwi bakareka indero ikigwa n'abahinga bayo n'abahinga bayo ikiganiro ni karadiridimba ku iradiyo isanganiro turabandanya twakira abarundi batwakura bari hanze ikiganiro muziko ki gihijambo ijambo abarundi bari mu mahanga abo bari muri Afrika muri za buraya muri leta z'ubumwe za amerika muri za australia n'ahandi akanya nigwanye kugira ngo muterere ibyiyumviro aho turi tuganira kuco mwiteze kuba ariko baritoza mu nzego zigiye kurongora abandi muri aya matora yitwimirije turabandanya mukurikira ikiganiro karadiridimba kuri radio isanganiro ikiganiro gihakanya abarundi bari mu mahanga kugira ngo bashikirize icimviro cyabo ibyo bisata bitatu mwotubwira mwotubwira mwebwe ngira ngo nk'abarundi bashobora kuba mbere bari bararonsa n'akanya ko kubona hanze ko bigenda bati akanyoni katagutse ntikamenya iyo bweze mwotubwira muti ngaha kuri gisata abo bagiye kwitoza twobasaba yuko bodufasha ibintu biriya kugira ngo amagara y'abantu atere imbere ibidukikije bibandanye bikingirwa eka mbere Eh, n'indero itera imbere haba mu mashuri matoya eh, ayisumbuye na kaminuza kugira ngo mubikurikirane hafi rero mashobora twakura mugagira urumenyetso wo guteranya mugashyira ko amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mugaca mugira mirongo indwi na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu turi ngaha kugira ngo tubakire mushyikize ibyiyumviro byanyu ubusa mirongo inani na zitatu amajana mirongo itatu na zitatu aho rero mureza tubakire mu gihe cy'imviro mushikirije na cecere kuko icimviro tuko turaganira kuri uyu munsi tuko turaraba icyo abarundi bo kwitega kuba ariko baritoza mu burongozi ngaha mu matora twimirije abifuza kurongora abandi mu nzego zitandukanye murazi ko itariki ya mirongo 20 ya 20 kwezi kwa gatanu hazoba hari amatora atatu nubwo amatora y'umukuru w'igihugu mateka amateka eka mbere n'abo muri amamarizo jambo ya komine abo bose amatora azoba ku munsi umwe gusa rero none aba bantu mwiteze yuko bafashe iki boterera iki bokora iki ku bwanyu kuko ngaho bazaba baje gukorera mwebwe abanyagihugu cyangwa abenegihugu mwiteze ku iki muri ibyo bisata twavuze indero umukani no bagogiti faka umuntu ikiganiro rikaradiridimba kuri radiyo isanganiro turabandanya tubabwira ko twagaruye umunsi turiko tuganira ku bijanye n'ico abarundi bo kwitega cyane cyane kuri abo bariko baritoza mu nzego zitandukanye ntibyoroshe mugabo tuti mugerageze kwirinda n'ubundi ko bafashe ingingo yo kuja muri confinement nta kundi riko bigenda sindabumva neza inyuma yanyu hari abantu bariko baravugira mu giswahili ari cyinshi sindabumva neza mm, oya mugabo je ntabo turi kumwe hafi kweri gukurumva ndi muri studio ntabo mbona mugabo ngira ngo n'amayi mm, ngira n'amayi ndumva mu abantu bari kuri telefone bariko baravugana igiswahili eh. mugangira ngo na ma interference ngira ngo y'imirongo birashoboka ibyo birashoboka muri technique hajya mu byo gutuma tumana ko birashoboka mm. ariko je ndabumva neza cyane David Allô je mm. ndabumva neza cyane reka rero ngire ko ngire icyo shikirije mhm. rundi rwego twungane mirongo ibiri yuko bakora ikintu cyo kongereza penaliti gisata nk'uko navuze mu ndwiheze n'ubu biragoye tugusabe ugume hafi ugume ugume ugume mu mpande imwe kuko turaza turabumva ko rimwe rimwe bigenda neza gafise amavuta ahagije rero kaweri david eh, muri canada twamwumva buhoro buhoro kuko biracikagurikana ko ndamusaba yuko yo guma ku ruhande rumwe kugira ngo amajwi ashobore gusohoka neza tujye kumwumva neza cyane ngo yarasubire ahamagare mu kanya ariko rero ikiganiro karadiridimba kirabandanya uwo wese ashobora kugira icyo aterereye ku kuntu twiteze kuri abo bariko baritoza mu bijyanye n'amagara y'abantu bidukikije kambere n'indero akanya n'igwanyu ku iradiyo isanganiro kurusha nk'inyama y'ikindi ikiganiro karadiridimba kuri radiyo isanganiro kirabandanya turacasigaje iminota hafi cumi n'itandatu kugira ngo turangize ariko numva mwanya cariho iminota cumi n'itandatu turashobora kwakira abantu bashika cumi na batandatu rero turabandanya tubakira kuri radiyo isanganiro aho tugerageza gushikiza ivyiyumviro ku bijanye n'ico muteze ku bakandida bacu bitoza baba mu migambo canke abigenga canke mu nane z'imigambwe aho rero mukatubwira icyo mubiteze ko mu bisata by'indero bidukikije n'amagara y'abantu usana mazi yumusarara ikiganiro karadiridimba kirabandanya kuri radiyo isanganiro aho uyu munsi twashatse kuganira ku bijyanye n'icyabarundi bokwitega ku bitoza mu nzego zitandukanye mu matora twimirije yo kuwa mirongo ibiri rusama uyu mwaka abo rero bariko baribagaza kwitoza bakabagaragaza kuraba ko botunganiza abarundi mbega twobitega kwiki aho rero ni mu gisata c'amagara y'abantu indero eka mbere n'ibidukikije nivyo turiko turahagarara kuri uyu munsi mwoterere mwebwe abarundi muri hanze mwoterera mukatubwira muti abarundi bakeneye n'ibi umuntu yoza yifuza gutwara uburundi canke ashaka guserukira abarundi muri ibi na biriya yoshira imbere bene bene cyane cyane mu magara y'abantu mu bitukikije no mu ndero nibyo tuhagaze ko uyu munsi rero abarundi bari hanze ati akaranyoni kataguretse n'ikamyo iyo murumva ko mushobora gutwungura ibyiyumviro abarutegetsi abitoza ngaha muri aya matora twimirije bakashobora kubifatira kugira ngo barabe yuko indero eh, amagara y'abantu kambere n'ibidukikije byo kubifata neza mu gihugu rero murashobora kubana mutwakura umwanya uracyariho mukagira akamenyetso ko guteranya mwongera ko amajana abiri na mirongo itanu n'indwi kuca abarundi biteze kuba ariko baritunganya ngo bade barongore inzego zitandukanye z’u Burundi hazoba hari ku itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka aho hazoba amatora atatu ay'umukuru w'igihugu yashinga amateka n'abajenamakomine rero muze mwese mwari muteze amatwi reka tubashimire dushimiye cyane n'abagerageje guterera ibyiyumviro byabo